Arratxaldeon, Euskal Irrateak eta Antxeta Irrateko entzule guztioi. Hortzeguna da, kainaren lehena eta Nafarroko Azteko Albisten errepasoa ginen dugu urrengo ordu betean. Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan Azteko Albisteak errepasatzeaz gain kulturaz eta kirolaz ere arituko gara. Zenbait itzordu izanen ditugu Azte honetan eskualdean, eskualdeko hainbat elkarteek euren eguna ospatuko baitute eta jende guztiaren ekintzak antolatu dituzte. Beraz, adigon eta apuntatu, gaur zerrendatuko ditugun itzorduak. Hori guztia kontuan izanik, ba, eman diezaiogun hasieran gaurko saioari, e, baina ere hasi baino lehen, Tatxers talderen kantu bat, entzungo dugu. Ba, hauteskundekin hasiko dugu gaurko saioan, pasaden igandean izan ziren udaleta foru hauteskundeak eta bortzietako herriei. Dagokionez, orain arte alkate zirenak segituko dute lan horretan. Lesakan, ladeiz, atrustei altzugara izanen da datozen lagurtetako alkatea. Zortzire hundagoita mabortz boto eskuratu ondoti. Konekin, gainera, zinegotzi bat gehiago batzea lortu du eta beraz lesakako udal taldeak dituen amaikatik, zazpi izanen dira EH bildukoak eta lau geroa baiekoak. Sa, atrustegi berarekin izan ginen, Botoen zenbak eta bukatutakoan, eta hause izan zen, berak egindako balorazioa. Bueno, ladi satrustegi, EH Bilduko autagaia, eta dagoeneko ba, bozka guztiak kontatuta, e, datozen lagurtetarako ere, alkatetzan egonen dena. E, bueno, nolako balorazioa egiten duzu? bueno, nik erran nuke valorazio positiboa, azkenean e, herria laurte kudeat, kudeatu dugu, gestio bat egin dugu, eta horren emaitza dire gorko, gorko bozka purua, ez, e, zinegotzi bat gehiago igo dugu, horri nik uste dut herritarren konfiantza ere hartu dugula, e, beti badago zerro betu, beti badago zerrikasi, hortan ere arituko gara, eta azterketa, bueno, e, hori ere eginen dugu, bineon gaur konten egoteko arratx bat da, e, azkenin, bueno, gure helburuak ere betetzen jarraitzen jarraitzen dugu ta, eta orain lau urtez gehioz Gure kudeatzeko modua ere irausteko aukera izanen dugu. Mhm. 2000 eta emeretzean, e, irurogeita emeretzi aldeko, e, bueno, hori da, bozkako aldea izan zeroten geroa bairekin, e, aurten, berreun da, irurogeita bortzkoa uste dut izan dela bai. aldea, haunditu eginda nabarmen, eta, bueno, ba, horrek ere emanen du ez, e, bueno, zer pentsa, eta noski, ba, seinale zerbait ongi egin duzuela, edo bai. jendeak, ba, zuengan, konfiantza duela. Bai, bai hori da, e, nik uste dut, bueno, guk bozkako puruak ez dugu bajatu, e, bertzeak bajatu juzte, egia da astentzioa hor dagoela eta hori ere ikusi behar dela, e, baina bueno, nik uste dut eh, jendean babesa edo nik horrela sentitzen dut, jendean babesa izan dugula, eta, eta bueno, pues, nik uste dut azkenin aholako herri batin jendeakin kontatu nahi izan dugu, ez saiatu gara inorrez alde batera uzten, egia da erabakiak hartzen juzunean badagola beti norbait pues, e, ez dago ados, baina bueno, eh, gure helburua ez da inoiz izan norbaitei kaltetzea edo saiatu izan gara herri modura funtzionatzen eta eta horrela sentitzen dugu herritarren babesa guan e, lau urte dituze bertzela urte. Hain zinetik e, bueno, lanean segitzeko, e, gehiago erakusteko ez e, herriari, eta bueno, pues, pensatzen dut e, datu hauek ere, bultza emanen dizuetela, ba, lanean segitzeko eta gogoz gainera. Bai, bai, lanen biharraziko garaia lanean, e, orain bueno, ospatuko dugu bizko bat, hori bai, baina bueno, ja, hainen jogu hasiko gara balorazio ere hotzean egiten, eta eta bai bat jogu lau urte aurretikan e, hanka e, ezartzeko, e, jarraitzeko antzinera eta eta gure herri eredua ere pixko bat e, lesakan ere denekin kontatuz eh bueno, e, antzinera egiten. Ba, bai. Ezkerrik asko. asko zuri. <laughs> Beran aldiz, Aitor Elespuru egainaren taldeak bertze bizinegotzi gehiago batu ditu dal taldera nagusitasun oso zirabazita igandeko hauteskundeak. Elespuruk berak segituko du alkatetzan eta zazpitik bederatzira igoko du bere ordezkaritza udal taldean. Bertze bizinegotziak herrirako taldekoak izanen dira. Elespuruk ere balorazio egin zigun igande arratxean eta hausi errantzuen. zuen. Beran, e, eh, Aitor Elesburu egaina, okeres banaiz, e, telefonaren beste muturrean dugu. Aitor Gabon, bai Gabon, Aitor? Gabon, Gabon. Ba, aipatu bezala, e, Beran, eh, egia parte hartzeak bost puntu bera egin duela, baina ala eta guztiz ere, bosketan gora eta autetxietan ere, zazpitik bederatzira, nabarmen, Euskal Herria bildu, Beran. Hori da, bai. Gora egin dugu, bai. eta bai? autetxiko puruan, eta gustora gaude. Agiz gaude, bai. Bai. bai. E, bai, patu berra dago, eh? Ba, berez, amaik autetxetik e, eh, bederatzi e, eskuratzeak zer suposatzen duen. E, ba, berak udeatzerako gara, jan ere. Herriko txak udeatzeko. Ba, suposatzen du, gauzat ez genuna amestu ere eginen, eh? E, zazpi, orain laburtatera egin itun emaitzak agitzonak ziren, eta bederatzi da, da sekulakoa. Sekulakoa, eta suposatzen du animo handia eta indarra handia ematen digu honek babesa handia dugu herriarena baina baita ere ardura ez ardura ba jendean espektatibak eta itxaropenak eta betetzeko eta ardura niri hori hori tortzen zaite e, bueno euforiaren ondoren ba bertigo pixkat ere bai eh? jendearen babesa hau ba, honi erantzun bar diogu horren Eh, hauteskunde kanpaina e, eh, aipatzen zuen ere, bai, Aitor hauteskunde kanpaina aipatzen zuen hemen eh, antzete irraten ere eskualde mailako ikuspegiarekin ere lan egin beharra dagoela. Eh, beno, ba, zer esanik ez, ez bortziritako herriekin, baina e, eh, bidasoaldearekin ere, eh, beno, ba, bortziretan ikusten du, Ladi Satrustegik bai. ere errepikatzen duela, eh, e EH Bilduren, ez dakit, ba, giltza, ez? Hor dagoela bortzirietan. Bai, bai, hemen e, bere atalezaka bon, koskorrena gara, hemen eh, atxe gora egin du. E, etxalarren ez dakize gertatu den, gozu jakinen duzue, momentu honetan ez dakize maitze izan diren etxalarren, baina bai, guk hemen nonik erraten nun, ez? kondenatua gaude baiara maian lan egitera, eta, eta eskualde maian ere bai, e, bastan bidazoa. Eta baita ere, mm. hori ez, mm. mugaz beste gure beste herriekin eta bar. Bai. Eta bai, ladiz ongi zagutzen dut eta e, elkarlanean jarraituko dugu. E, orain arte bortzitako bost egin, egin dugun bezala. EH Bildikoak izan nala ez, oso harreman hona izan dugu eta jarraituko dugu izaten pentsatzen dut. <laughs> e, etxalarren EH e Bildu bigarren indarra, baina haute bat gehiago, eh? lortu du. E, haute eskunde hauetan, euneko euna zen batua. <laughs> Baitor, aitor elespuru bai. <laughs> egaina, esker mila, eh? Guren izanagatik? Eta Eskerrik asko zuei. Onda izan. Hortxe bai, aio. Bai, aio. Aditu duzuen bezala beraz, etxalarren herritaldeko Xabier Etxarte izanen da alkate datozen lau urteetan, bere taldeak lau zinegotzi izanen ditu udaltaldean, bertzeiruak, ba, atxe bildukoak izanen dira. Igantzin, zerrenda bakarra urkeztu zenez, herriko taldeko Juan Karunanoak segituko du alkatetzan eta azkenik arantzan momentuz ba, ez dute zerrendarik aurkeztu eta beraz oraindik ere taldea osatu beharko dute alkatetzarako. E, bastanen, EH Bildu ere, e, alderdirik bozkatuena izan da bertze behin, Fernando Ambustegi buru, EH Bildu izan da talderik bozkatuena bastanen. Mila bortzun da berrogita lau bozkarekin, sei zinegotzirekin segituko du udalean. Zurekin bastan izan da bigarren indarra, zortzi honda irurogita sei botorekin eta iru zinegotzi lortu ditu. 2000 an bastango ezkerrak baino bat gehiago. Bastango independenteak talde berria izan da irugarren indarra, eta zazpire honda goita amazazpi boto lortu ditu, bi zinegotzirekin. UPN izan da laguarrena, be, laure da berrogita emeretzin botorekin eta bi zinegotzi galdu ditu, 2008-tik eh, eserleku bakarrarekin udalean. Azkenik gero abaiek e, eh, berreunda irurogeita sei boto izan ditu eta zinegotzi bakarra izanen du baita ere 2008-an baino bat gutxiago. Bertzalde Bertizaranan Andres Etxenik exegituko du alkate, orain Bertizaranako taldearen izenean. Azken agin EH Bilduren izenean alkate izan den Andres Etxenik izanen da Bertizaranako alkate datozen la urteetan ere, orain Bertizaranako taldearen izenean. Berreunda larogeita iru boto emailaren artean, eunda irurogeita mar boto eskuratu ditu EH Bilduk, baina berrogei boto zuri eta irurogeita mairu balio gabe ere izan dituzte Bertizaranan. Donezte ben, EH Bildu izan da indarrik bozkatuena baita ere, EH Bildu izan da alderdirik bozkatuena, randogon bezala donezte ben bertze behin, arantxa arregirekin buruan. Seireunda laro gehi botorekin, sortzi zinegotzi lortu dituzte udalean. Upen izan da bigarren indarra, eunda mazazpin botorekin, eta zinegotzi bakarrarekin, eta taldeak emeretzi boto lortu ditu. Honez gain eskualdeko hiru herritar Nafarroko Parlamentuko ordezkari izanen ditugu, berrogeita mar ordezkari izaten ditu Nafarroko Parlamentuak eta legealdi honetan eskualdeko hiru izanen dira tartean bi EH bildukoak Xebetxoperena Matxikote eta Miguel Zabaleta aramendia eta bat UPNkoa ana Elizalde urmeneta. EH bildu izan da eskualdean indarrik bozkatuena aipatu moduan eta Nafarro mailan irugarrena bederatzi parlamentari lortu ditu duela laurteko urteko hauteskundetan baino bi gehiago. Bederatzi bederatzi horien artean izanen dira Xebe Txoperena Matxikote, lesakan biziden igantziarra, eta Mikel Zabaleta Aramendia, leitzarra. Txoperena hainbat agintan ditan lesakako zinegotzi izana da, eta hauteskunde hauetan laugarren aurkeztu zen EH Bilduren Nafarroko Parlamentuko zerrendan. Zabaleta berriz azken bi agintaldi hauetan leitzako alkate izan dena bederatzi garren aurkeztu zen. Azken udala hauteskunde hauetan leitzako zinegotzi izateko ere aukeratua izan da. Bertzetik, UPN izan dalderdirik bozkatuena Nafarroan amabortz ordezkari lortu ditu, eta horietako bat izanen da sortzez Elizondokoa den Ana Elizalde Urmeneta. Zerrendan amargarren aurkeztu zen, 2007 zazpi, 2000 amaik artean, eta 2000 emeretzi eta 2000 hogeita agintaldietan, iruñeku udaleko zinegotzia izan da, eta UPNeko komik komite esekutiboko kidea ere. Gainerakoan, eh, e, PSN PSOEk amaika parlamentari lortu ditu, geroa baik zazpi, PPK eta zurekinek iruna eta boxek bi. Alderdi horietan, ez dago eskualdeko ordezkaririk. Baztango herriguneak berritzeko planari hasierako nespena eman dio udalak, herri eta auzoetako etxe handi eta zarrak berritzea eta utxik dauden herrizatiak betetzea du helburu. Baztango udalak bailarako herriguneak berritzeko planari hasierako nespena eman zion pasaden astean legaldiko azken plenoan. Egitasmoak ea betxe bilduren, ezkerraren eta geroa bairen aldeko amar boto eta nabarra sumaren iru abstentzio izan ditu. Orain, jendearen aintzinaen paratuko dute plana eta iru hilabeteko epea emanen dute alegazioak aurkezteko. Planaren helburua herri eta auzoetako etxe handi eta zarrak berritzeko baldintza administratibo, juridiko eta tekniko egokiak eskaintzea da, beti ere udalaren eskumenekoak diren gaietan. Planak etxe horietan bizitegi berri gehiago egiten alko diren finkatuko du formula baten bidez eta herriguneetan utzik diren zatiak betetzeko aprobetxamenduak berrikusiko ditu. Honez gain katastroan ez dauden eraikin eta aneksoak ordenatzeko balioko du udalaren kudeak eta administratiboa lagunduko duena eta eremu publikoak hobetuko ditu interes publikoko esku hartzeak finkatuko baititu. Plana behinbetiko onartzean, baliarako erriguneak lehentasun berroneratzea area kalifikatzeko prozedurarekin segituko dudalak, planaren idazketa paisaje transversalek hartu du bere gain, eta udaleko irigintza aholkularitzaren laguntza izanen du. baztango udalak adimen desgaitasuna dutenendako eguneko egoitzaren proiektuaren idazketa ere onartu du, oronoz mugairiko zunda etxean egin nahi dute proiektua, eta hogeita mar mila irureunda berroita mar euroko moldak eta onartu du dalbatzak hau batez idazketarako eta zuzendaritza lanetarako. Joan den, astean legealdiko azken osoko bilkuran, baztango udalbatzak hogeita mar mila irureunda berroita mar euroko moldak eta onartu zuen, adimen desgaitasuna duten herritarrendako eguneko egoitzaren proiektua idazteko. Moldaketarekin proiektua proiektuaren idazketaz gain zuzendaritzare finantzatokoa da. Horretarako dagokion lizitazio publikoa abiatuko du udala kondoko egunetan duen moldak moldaketa azgain, zentroa egin alizateko eskualdeko gainerako udalekin hitzarmena egitea onartu zuten, izan ere, hilabeteak dira eskualdeko udaletxeak elkarlanean ari direla eguneko egoitza egiteko, eta horon osko etxean egitea erabaki dute. Itzarmenaren udal bakoitzak egin beharreko ekarpena finkatu, eta bakoitzaren ardurak zehaztu dituzte. Egoitza baztanen eginen denez, baztan udalak eskatuko du diru laguntza eta idatzi zuzendu eta gauzatuko du proiektua. Horretarako, Nafarroko gobernuko eskubide sozialen departamentuak abiatutako dirulaguntza deialdira aurkeztu da udala. Eguneko egoitzaren memoria teknikoa irumila seireunda goitamar eurotan egina dago eta memoriaren arabera proiektu osoa laureun mila euro ingurukoa izanen da kontuan hartuz memoria bera, proiektuaren idazketa eta zuzendaritza eta lanak. Nafarroko gobernuak beza ezten gainerako guztia diruz lagunduko du, bezaren zatia udalek bere gain hartuko dute. Honez gain, 2008 iruko aintzin kontuan, hogeita mar mila euroko kontu saila du baztango udalak, zunda etxea dezjabetu aliz ateko gaur egun Nafarroko Gobernuarena baita arraiozko eskola onditzeko hitzarmena onartu du udalak. Eskolako, eskolak urteetan eskatutako psikomotrizitateen gela egiteko lurzoroa utzi dio baztango udalak. Arraiozko eskola onditzeko Nafarroko gobernuarekin egin beharreko hitzarmena onartu zuen pasadeen astean baztango udal batzak hau batez onartu zuten hitzarmena osoko bilkuran. Izan ere, urteak dira arraiozko eskolak psikomotrizitate gela eskatzen duela aurretalen hezkuntzan ematen duen zerbitzua osatu alizateko. Eskolaren handitzea gibel gibeleratu den gaia izan dela azaldu duten nora handitu eta proiektoren ezaugarriak erabaki bitarte. Orain dena argitu dutela, udalak handitu alizateko izateko lurzoru urbanizagarri hau du eta Nafarroko gobernuak proiektua idatzi zuzendu eta gauzatuko du. Onartutako hitzarmenak erakundeen bete behar horiek finkatu ditu proiektuarekin segitu alizateko. Baztango udalak berrogeita bederatzi mila eun euro banatu ditu aurten zenbait elkarte laguntzeko. Giza garapeneko indizerik txikiena duten herrialdekiko elkartasun eraginkorra sustatzea helburu, bazango gizarte zerbitzuek berrogeita bederatzi mila eun euro banatu dituzte guztira aurten urrengo erakundeen artean. Euskal Fondoari bidonazio egin dizkiote. Lehen bizikoa hogeita zazpi mila eun eurokoa Nicaraguako Lakulebra eta la Argentina komunitateetan edatekuraren saneamendu sistema hobetzeko. Bigarrena, marmila eurokoa El Salvadorren tokiko gobernagarritasuna genero ikuspegiarekin indartzeko. Garabidek, kiru mila euro hartu ditu izkuntza gutituen bizi berritze prozesuak bultzatzen laguntzeko Euskararen esperientziatik abiatuta. Munduko begiak taldeari, iru mila euro eman dizkio, baliabide ekonomikorik ez duten herrialdetan ikusmen urritasunak dituzten pertsonei, kalitatezko harreta oftalmoleg oftalmologikoa emateko. Sagaraztanek ere irumilea euro hartu ditu oporrak bakean proiektuaren bitartez, Sagarar errefusiatu kanpamentuetan diren pertsonak eta batez ere aurrak laguntzeko. Eta azkenik irungo harrera sareari ere, irumilea euro eman dizkiote irunera ailegatzen diren pertsona migratzaileei bidasoa zeharkatzen laguntzeko. Euskal Pirinioak askatasun bideak elkarteak bi ekitaldi eginen ditu behi gande honetan, beran, asteburu honetarako Euskal Pirinioak askatasun bideak elkarteak oroimen historikoaren inguruko ekitaldiak antolatu ditu, eta horietako bi, beran, izanen dira, igande honetan. Mila bederatzireun da berrogeita bian gerrako preso batek nazien konzentrazio eremu batetik ies egin zuenekoa izanen duteko goan asteburu honetan. Irlandako Tom McGrath kaboak Poloniatik, Alemania eta Frantzian barrena ies egin zuen eta mila bederatzireun da berrogeita iruan Euskal Herrira legatu zen. Aurtengo edizioan ieslariaren azken etapa horretuko dute. Donibane loitzunen hasi, urruñan barna pasa eta ibardingo lepotik beraraino egin zuena buruan Tom McGrath iesliariari lagundu zioten guziei omenaldia eginen diete, gainera McGrathen semeak eta ilobak ere parte hartuko dute ekitaldietan. Hortziralean hasiko dituzte ekitaldiak Hernanin, bertan Hernaniko mugalariei eta laguntzailei omenaldia eginen diete. Biharamunean hilaren iruan izanen dute segida ekitaldiek, goizean omenaldiak eginen dituzte Donibane Loitzunen eta Zokoan, eta handik urruñara joanen dira, eta nere omenaldiak eginen dituzte. Igandean heletuko da oinezko martxa B berara. Ibardingo lepoan, goezeko amaika terdiak aldera, omenaldi eginen diote Tom McGrathy, haren semea eta iloba aurrean direla. Ondotik eguerdik ordua terdietan, berara jeitsiko dira, eta bertan bertze omenaldi bat eginen dute herritarrekin eta udalarekin batera. Etxalarren gazna eta artisau feriaren hogeita margarren edizioa ospatuko dute asteburu honetan. Ekaineko lehen asteburuan ekitadiz betetako egitaraua. Antolatu du altxatak urte hurrena ospatzeko. Altxata elkarteak antolatutako gazna eta artisau feriaren hogeita margarren edizia eginen dute, hain zuzen ere. Ekainaren iruan larun bat arratsaldean emanen zaio aste asteburuari, arratsaldeko lauetan errota pareko zelaian eginen den etxalauk, etxalarko laugarren ardizakur lehiaketarekin. Simitz, Puki, Zeu eta Mendiz zakurrak saiatuko dira, hartaldeak itxituran sartzen. Ondotik mardaisa gorri artisauaren eskutik artiletik arira tailerra izanen da frontoian. Artile garbiak ardatu eta ari egiteko prozesua erakutsiko du. Egunari bukaeramateko Juan Mari Beltran laukotean entzuteko aukera izanen da plazan. Ekainaren lauean berriz, igandean goizeko amarretatik amaiketara lehiaketako ardigaznen arrera izanen da. Amarretatik eguerdik ordu bat terdietara plazan eta frontoian artisau postuak eta salmenta egonen da. Bazkala intzinetik eginen da, hogeita margarren eskualdeko ardigaznen lehiaketako sari banaketa, eta bazkalondotik gasna hauek dastatzeko aukera izanen da. Bankako menditarrak arduratuko dira, bazkalondoan giroa jartzeaz. Igandeko izan zehar, bertzain bat gauza ikusteko aukera ere izanen da etxalarren, ondoan baserriko lantresnen erakusketa zabalik egonen da. Eskola zarretan eskulan ikastaroko lanak bai jarriko dituzte eta trikitilariek kale jira eginen dute. Gazna feriaren hogeita margarren urte hurrenaren arira, larun batean egun osoz, eta igandeko izan ere kulturretxean hogeita mar urtetako gazna feriei errepasoa eginez, argazki eta bideoa proiektzioa egonen da. Ekaineko larun batetan, auzolanean aritzeko deia egin dute arantzan. Auzolanerako deialdi egindu arantzako udalak zehazki, ekaineko larun bat guztietan herrik askoan hainbat lan egin nahi ditu. Parte hartu nahi dutenek udaletxean izena eman berko dute. Aipatu behar da, emezortzi eta berrogeita mabort urte bitarte dituzten herritarrek auzolan egin behar izate dutela arantzan, ezin du fisiko, psikiko eta zentzumenezkoak izan ezik baita e, preso daudenak. Ere, herritar bakoitzari urtean amar orduko saioa, tokatzen zaio. kulturari tarte eginen diogu orain, banatu dituze bazanbidasoko bidasoko gaitamasegarren bertxopaper sariak. Maila nagusian iazko bisaridunek lortu dituzte lehen bizariak aurten ere Eneko Fernandez eta Uxue Mesa Lesakarrek. Hortziralean banatu zituzten berako kulturretxean baztan bidasoko gaita masegarren bertso paper lehiaketako sariak. Denera lau kategoriatan banatu dituzte lanak eta kategoria bakoitzean bisaridun izan dira. Sariak banatzearekin bat irabazlek beren bertso sortak kantatzekoak zituzten publikoaren aintzinean eta bertso eskolako ikasleek iruan zerkitxo eta bapateko bertso saioa egin zituzten oinak emanda. Denera egun da bortz paper hartu dituzte eta hauek izan dira zortzi saridunak. Amailan, 2008an edo ondotik jaiotako aurrek parte hartu dute eta berako elorri goini elortzak eskuratu duelen saria natura bertxo sortarekin. Bigarren saria lesakako elaia mindegia rambururen izan da, bida soa lanagatik, lehen sariak garaikurra eta berroita euro jaso ditu eta bigarrenak garaikurra eta hogeita euro. Bemailan, 2008-2008 bederatzira sortutako gazteak saritu dituzte, eta berako iraun zestautei etxaren zati zanda lehenengo saria, garaikurra eta eun euro. Bigarren saria, lizondoko jer saharrea etxe gara irentzati zanda, landa ere muen defentsan erdiz bizirik lanagatik. Sari gisa, iruroitamar euro eta garaikurra lortu ditu baztandarrak. Zemailan, 2008-tik 2008 bortzera jaiotako gazteetan, bortzietan geditu dira bisariak. Ziortza goia mitxelena beratarrak lortu du lehen postua, kotxeko karneta lanagatik, eunda berroita marre euroetak araikurra jaso ditu sari gisa beratarrak. Bigarren postuan aldiz, zanantzako katin madariaga apaola zasaritute, kakaoa Espainetan bertso sortagatik, eunda hogei euro, eta garaikurra hartu ditu. Elduen maian, azkenik, de maian ere, bortziretan gelditu dira bisariak zezki lesakan lehen saria, eneko Fernandez Maritxalarrentzatiza izan da, begien biztan gaude baina sortagatik, garaikurra eta berreun euroko diru saria, jaso ditu lesakarrak. Bigarren saria, lesakako usue mesak garmendiaren zat izan da, udaberria udabetia lanagatik. Eunda berroita mar euro eta garaikurra jaso ditu saritzat. Nafarroko bertsolari txapelketara sailkatu da urko Gartzia Lekaroztarra. Hortziralean jokatu zuten, larrango gabarigune irekian, Nafarroko bertsolari txapelketako lehen aurre kanporaketa. Lekarozko urko Gartziak irabazizuen saioa eta zuzenean sailkatu da beraz urrian hasiko den txapelketara. Urriaren zazpian abeatuko da 2008ko Nafarroko bertsolari txapelketa eta benduaren bian bukatu. Horren aintzinetik ordea bi aurre kanporak eta jokatuko dira azken edizioan parte hartu ez zuten berderatzi bertsolarirekin eta azken txapelketako azken hiru sailkatuekin. Hortziralean jokatu zen saiorietatik lehena kantuan sei bertsolari izan ziren. Beinat Astiz Isasi, Urko Garzi Aleman Lekarozarra, Peio Ardaiz Gale, Fernando Ziganda pileta, Mintxo Astiz eta Etxaun Azkarraga Fernandez etxalartarra. Horien artean urko gartziak bildu zituen punto gehien eta ondorioz berak irabazi zuen saioa. Haren gibeletik sailkatu ziren Astiz, Fernando Ziganda, Mintxo Astiz, Peio Ardaiz eta Etxaun Azkarraga. Alaitz rekondo aurkeztu zuen saioa eta lau lagun aritu ziren epaile lanetan Aimar Sagasti Beltza, Amaiate Etxearan Zarra, Cesar Etxeberria eta Joseba Beltza. Ondorioz, txapelketarako txartel zuzen askuratu durko gartziak, gainontzeko bertxolariek aldiz, hortziran honetan etxaurin egin duten aurrekanporak eta pasa pasa bitarte itxaron beharko dute zaharkatzen diren ala ez jakiteko. Bihar bertzesei bertsolari arituko dira kantuan, nainara jeregi, aitor irastortza, bitori elizalde, egoitz gorosterra zuituren darra, eki mateorena leitzarra, eta saatx karasatorre. Amabi bertsolari hartuko dute parte aurre kanporaketetan eta horietatik zazpi sartuko dira txapelketan. Eskualdeko hiru ordezkari Euskal Herriko Eskolarteko bertsolari txapelketako finalean. Eskualdeko hiru bertsolari sailkatu dira Euskal Herriko Eskolarteko bertsolari txapelketako finalera. Nafarrotik Katin Madariaga Paolaza Arantzarra eta Eki Mateorena Zozaialitzarra eta Arapurditik Aira Aizpurua Ibargarai Saratarra. Lurraldez lurralde eskolarteko bertsolari txapelketak jokatu ondotik dagoeneko zehaztua da zein hamar bertsolari arituko diren larun bat honetan jurretako kepa arroita jauregi frontoian eginen duten Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketan. Ipar Euskal Herri herriko finalera lapurtarrak bakarrik sailkatu ziren eta beraz ez da basena, basena eta zuberoako bertsolarik izanen finalean. Herrialdez herrialde mar bertsolari hauek arituko dira kantuan. Gipuzkoatik, Junei Estaran eta Daniel Etxeberria, Nafarrotik katxin Madariaga eta Ekin Mateorena, Arabatik Maia eta Sabina Barrategi, Bizkaitik Aizeteieria eta isone Asategi, eta Lapurdi Baxena Nafarre eta Zuberoako ordezkariak aira izpurua eta ibai leku hona izanen dira. Finalerako sarrerak doan dira, baina intzinetik gombidapenak eskatu behar dira irubebikoitz.bertxosarrerak.eus webgunean. Horretaz gain antzerki jardunaldia ginen dute aste honetan beran atzoasi eta hortzirala bitarte ginen dute hortengo mugaz gain berako antzerki jardunaldia. Ikasturtean landutako erakusteko aukera izaten dute gazteek eta ohikoa den gisan, goizeko saioak ikaslentzat izanen dira eta arratsaldeko saioetan ateak irekiak izanen dira. Eman alde guztiak kulturretxean izanen dira. Atzo hasi zen gain jardunaldia eta ikaslentzako saioak bakarrik izan ziren, saio bikoitza egin zuten, amaiketan eta eguardik ordu batetan eta labiaga ikastolako DBH biko ikasleek eta orain zer eta Donibane Elizeokoek ez goaz inora obrak taularatu zituzten. Gaur berriz, ekainaren lehenean, Jesusen bihotza ikastetxeko ikasleak izan dira, zi magikoak obra ematen, eguerdiko amabietan ikaslentzako, eta arratsaleko seietan berriz, nahi zuen guziaren zako. Bihar, goizeko amarretan, Ricardo Baro Jaskolako laugarra emaiako ikasleek, azen astea obra emanen dute, eta eguerdiko amabietan, labiaga ikastolako bortzgarren emaiako ikasleek, alizia mundu miresgarrian emanen dute. Arratxaldeko seietan berriz, bilanak taularatuko dituzte, e, ba, publiko orokorraren zat. Let, lesakan, beti gaztel astean murgilduta daude, dagoneko aste oso bat daramate ospakizunekin eta hemendik astelena bitartere izanen dute zerrekin. 2008ko beti gazte astea pasaden hortziralean hasi zen ezagutu ezagun lesakale jaketaren sari banaketarekin. Larun batean ere hainbat ekitaldi egin zituzten. aurreben jaminen lauko futbol torneoa jokatu zuten, lehen aldia zen beti gazteko kamiseta jantzen zutela taleko gaztenek eta koskas baztan eta gure txokoa izan zituzten aurkari. Elkartearen ordezkaritza bat ere herrian egintzen kultura zokan izan zen eta bertan ere beti gazte kantari taldeak lesakako abesbatzakin kantatu zuen. Arratxalean lerro dantza egiten duten emakumeek plazan euren emanaldi askin izuten. Igandean berriz Ziziar Mikel Perizenarekin egindako pintura daiarrari bukaera eman zioten. Astelenean eta aste artean Benjaminen eta Lebinen futbol torneoak izan ziren mastegin eta atzo ezpatantzarien arropa nola josten den ikusteko taliar teoriko bat antolatu zuten. Beti gazte elkartaren egoitzan izan zen hau. Gaur eta bihar berriz aurren txanda izanen da. Gaur, arri ondoan bizikleta jinkana bat egin dute, eta bihar berriz, eh, herrikirolak ezagutzen ezagutzen alde izanen da plazan lesakako, beti gazte sokatira taldearen laguntzaz antolatu dutena. Herrikirolak ezagutu eta probatzeko aukera izanen dute aurrek, arratsaldeko bortzetatik aintzinera, plaza zarrean. Euri egin ez gero aterperen batean eginen dutela iragarri dute. Azkenik, larun batean egun handia izanen du beti gaztek, beti gazte eguna ospatuko dute, eta hainbat jarduera izanen dituzte egun guztian zehar. Mendi irterarekin hasiko dute eguna, goizeko sortzietan plazatik abiatuko dena. Amarretan berri hori zelduen futbol partiduak izanen dira mastegin, Amaika terdietan, erraldoien aterako da kalejiran gaiteroekin batera, eta guardik ordubit terdietan elkartuko dira denak beko plazan, bazkaria ospatzeko. Arratxalean berriz, sortzietan, gabezintalearekin musika egonen da plazan. Igandean ere, itzordu garrantzitsuak izanen dira, asteko sortzit erdietan, Elias Garralda margarren margozkarreko lehiaketa ginen dute, eta bederatzietan berriz argazki irrali lehiaketa. Parte hartzaile, goiz guztia izanen dute lesakako txokoak margotu edo eta bertan argazkiak ateratzeko. Eguerdean euren lanak aurkeztu beharko dituzte, eta ratxaldeko seietan margo lehiaketan sari banaketa ginen da. Argazki irraliaren sari banaketa intzinago izanen da, ekainaren amaika bitarte izanen baitute lanak aurkezteko EPEA. Azkenik arratsaldean asteburua borobiltzeko beti jauzi musiko taldeak bere emanaldi eskiniko duen jaikiadi erromeri taldearen laguntzarekin. Astelenean emanen diote bukaera 2008ko beti gazte asteari orduan Baskulinari Zentarreko edorta Salvador ogi gilearekin, ogi eta masataier praktikoa. Izanen dute irain eskolan arratsaldeko sei terdietan. Kirolari tarte ginen dugu azkenik, udaberriko remote profesionaleko txapelketako lehenfaseko partida guztiak irabazi dutu utergak. Igandean, lekun berrin barrikartekin batera, hogeita mabortz eta hogeita amaika irabazi zieten matxin irugarrenari eta agirre zabalari. Udaberriko remote profesionaleko kaixabank sari nagusiko final laurdenetako ligaskako zortzigarren jardunaldia jokatu zuten, igande goizean lekun berriko jaian jai pilotalekuan. Dagoeneko finalerdietarako txartela eskuratua zuten xanti Utergadonez eta barrikartek, laugarren garaipen alortu zuten, matxin irugarrenari eta girrezabalari hogeita mabortze eta hogeita maika irabazita. Gainera garaipen honekin matematikoki finalerdietarako sailkapen alortu dute, Imar Jabalera Donetze Barrak eta Imar Saldias oiztarrak ere. Jaialde asteko partidan, Zeberio Bigarrena eta David Mintxeo Donetze Barrak, hogeita mar eta hogeita bat irabazizieten, Aimar Jabalera eta Markel Lehatxe Donetze Barrei. Ezkurra irugarrena eta zubiri segurola eta joaneneren kontrarituko dira Sagardoaren txapelketaren final erdian. Sagardoaren txapelketako ligaskako azken jardunaldea jokatu zuten astelenean, azken jardunaldi horretan Jose Txezkurra bigarren adonez zebarra eta aritz zubirin, gurutze eta amar txuleta taldearekin, segurola eta aritz joanenea saldi astarrearen kontra berezi hartua taldearekin aritu ziren. Azken hauek bat eta bi nagusitu ziren eta hain zuzen final erdietako batean elkarren kontrarituko dira berriz ere. Asteleneko jaialdiko lehen partidan, goikotxea borzgarrenak eta barrenetxea laugarrenak, oialume zar sagardotearen izenean, utxeta bi galduzuten ansabigarren eta zalduaren kontra buruza eren izenean. Hala ere, aburuzakoak txapelketatik kanpo gelditu dira eta e, oialume zar ligaskako laugarren gelditu da. Jaialdiko azken partidan urriz eta martirenak alorrenea sagartegearen izenean bi eta utxira bazizieten aldabeta azpirozi petritegiren izenean. Honela petritegi finalerdietatik kanpo gelditu da eta alorreneak ligaskako lehenpostu eskuratu du. Honela, finalerdietan, alorrenea eta oialumezar alde batetik eta gurutzeta amartxuleta. Eta perizi hartua pertzetik arituko dira. Finalean beraz, eskualdeko erremontista bat gutienez, egonen da. Kukuprakak eta bitxiloreak talde jokatuko dute adosen udaberri torneoko final haundia. Zumaiako pilotalekoan jokatu zuten pasaden larun batean ados pilotalkartaren udaberri txapelketaren ligaiskako azken aldean. Ekainaren bian behasainen jokatuko den finalerako txartel bat zuten jokoan kukuprakak eta mitxoletak taldeak. Kukuprakek garaipen bat behar zuten eta horixe lortu zuten. Lehenbiziko partidan mitxoletak taldeko barrokalek emezortzi eta zazpira bazizion kukuprakak taldekoak irreri. Hortaz binakakoan erabaki zen bitxiloreak taldearen arerio zein izanen zen eta jera iturria eta orbegozok erraz erraz irabazizieten aldaregi eta mugikari, hogeita bi eta amaika. Horta, zekainaren bian behasainen jokatuko den finalean eskualdekor ordezkaritza zabala izanen da. Bitxiloreak taldearekin, naroa elizalde etxe zubietarra eta irantzu etxe beste jantzi beratarra diktuko dira binaka eta kukuprakak taldearekin jera agirre iturria eta orbegozok. Laixoa txapelketako zazpigarren jardunaldian ere berdintasuna handirik izan, bastan errekako, e, berrogeita irugarren laixoa txapelketako zazpigarren jardunaldia jokatu zuten pasaden asteburuan. Berdintasun handirik ez da izan oraingoan ere, eta lau partidatatik irutan iru joko edo gutxiagoekin zituzten galtzaileek. Donezte betiti eta raioz sagardiren arteko leia izan zen estuena, eta raioztarrek irabazi zuten zazpi eta bederatzi. Zazpigarren jardunaldiko emaitzak hauek eh, izan ziren bera, zirurita arkupek bat, irurita migelenek bederatzi, donezte betitik zazpi, arraioz sagardik bederatzi, donezte bede momentek bederatzi, irurita migelenek bederatzi, eta donezte beha pestegiak bederatzi, arraioz zubiondoak iru. Amabortz garren errekaren eguna gine dute larun bat honetan Donezeben. Donezebeko erreka kirol elkarteak udalaren eta gazte burrumbaren laguntzarekin, erreka egun antolatu duek anjaren irurako. Egitaraguaren barrenean aurkeztuko dituzte Donezebeko erraldoi berriak. Mugimendua ala ere, hortzirealean hasiko da, arratsaldeko portzetan umen eskubaloia izanen da kiroldegian eta bukatzean berendua izanen dute. Gero, gaueko amarretan, Santa Luzia plazan mutxapelketa izanen da, sari ederrak izanen dituzte. Irabaz lentzat, euro eta txapelak eta bigarren anentzat eun euro. Larun batean berriz, goizeko zortzit erdietan, malerrekari bira emanen diote bizikletaz. Berrogeita masei kilometroko itzuli herrikoia izanen da eta pepas kafetegitik hasita, legasan gaztelu donamaria oiz urroz labaien saldias eratxun ezkurra zubieta ituren eta elgorriagan gurutzatu ondodek donezte ben bukatuko da. Bederatzi terdietatik aintzinera, kiroldegian eskualoi partidak izanen dira, bederatzi terdietatik amarraketa laurdenera, alebin neskak eta mutilak. Amarraketa laurdenetik amikata gara, infantiletak adeten eskak, amaiketatek amabiak laurden gutietara infantiletak adeten mutilak, eta amabietan berriz, errekako judo eskolako erakustaldia izanen da. Goizean, pilota partidak ere izanen dituzte. Bukatzean berendua izanen duten, goizean parte hartu duten kirolari guztientzat. Arratsaleko bortzetan eskubaloia izanen da protagonista berriz ere, senior neskak, senior mutilak eta jokalari hoiak nastuta taldeak osatuko dituzte eta elkarren kontra erituko dira. Ondotik zebeko erraldoi berrien aurkezpena eta erreka dantza taldearen emanaldi izanen da eta bukatzeko zozketa. Bederatzi dan berriz herria afari izanen da Santa Lucia plazan eta bukatzeko gau pasatrikidantz taldearekin. Errekak ere, Ibai Meoki eskubaloi jokalaria agurtu du, helbetian aitasuna taldearekin azken partida jokatu zuen pasaden larun batean, Ibai Meoki etxe beste Donetze zebarrak iruñekoan aitasuna kiroldegian. Herriosako logroño larrioja taldeari hogeita marreta hogeita zazpi irabazita, anaitasuna bertze urte batez asobal ligan arituko dela segurtatuta utzi du eskubaloia Meokik. Partidaren ondotik ongi merezitako menalde eskenizioten, bai Meokiri paita amazazpi urtez taldean aritu den Carlos Txokarrori ere. Doneste barraren kasuan, herritarrak ere urbildu ziren, ainaitasuna kiroldegira, eta errekak eta errekazaleek hainbat opari egin zizkioten txapela, zazpia, argazkiak. Azkenean argazkia ateratu zuten elkarrekin errekako zaleek eta ibai meokik. Jamento.com Ainoa Etxegaraiek eta Alberto Faguaga laugarren postu eskuratu dute Euskal Herriko Arpana Txapelketa mistoan. Berako eta Arantzako Kirolaria podiumean sartzetik iru segundorak gelditu ziren. Euskal Herriko Arpana txapelketa mistoa jokatu zen pasaren larun batean agurainen. Eskualdeko kirolariek berako hainoa etxegaraiketarantzako Alberto Faguagak lan hona egin zuten eta laugarren saikatu ziren podiumetik hiru segundo eskasera. Iraitzutzeko Josetxo Barberena eta Eltxoko hainoa iraizoz dira Euskal Herriko txapeldun. Bikotek, berrogeita bortzontzako enborrari amabortze baki egin behar zizkieten, eta inoa iraizuz eta Josecho Barberen anafarrek, John Lapazaran eta Garbine López de Uralderekin izan zuten leiarik estuen azkenean, nafarrek lau minutu eta mairu segundu behar izan zituzten lanak burutzeko, eta arabarrek zazpi segundu gehiago. Podiumeko irugarren posturako leia oraindik estuagoa izan zen, eta usue ansorregik eta julen kainamaresek lortu zuten. Berako inoa etxegaraiketarantzako Alberto Fagoak iru segundu gehiago behar izan zituzten. Ondotik sailkatu ziren Maria Iraizoz eta Iñaki Barberena, Estibaliz Zidar eta Andoni Lizondo, Ainitze Periz eta Julen Iturraspe eta Olga Artiñano eta Txutxi Larrazabal. Nafarroko trial txapelketa ere irabazi du xuriportu lesakarrak. Berriki Espainiako trial kopa irabazi ondotik, larun bat honetan, Lizarran jokatutako Nafarroko trial txapelketa ere irabazi du xuriportu lesakarrak. Hain zuzen, hasi berri misto kategorian lortu zuen garaipena, lesakako txirrindulareak eta Nafarroko txapeldun suertatu zen. Lesaka trial taldeko Xabier Balberdek ere lan bikain egin zuen Lizarran, oraindik kadete mailakoa izan arren, helduekin batera lehiatu zen elite mailan eta bortzgarren postua eskuratu zuen, hirugarren Nafarroko txirrindularien artean. Eta bukatzeko, pasaden asteburuan metigazteko orezko regional mailako mutilek aurtengo demoraldiari bukaera mantzioten. Tolosaren kontra ziren azken jardunaldi horretan mastegin eta bana berdin duta bukatu zuten partidua. Irabazten hasi ziren lesakarrak, baina aurkariak berdintzeko aukera aprobetsatu eta puntuak banatu behar izan zituzten. Hala ere pozik bukatu dute demoraldian, gogorra izan da, baina maila mantendu izan dute helduden urteari begira. Javier Eskauez entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu, bai partiduaren valorazioa baita demoraldi guztiko balorazioa ere. Azken partidua pixkot, azken hilautetako dinamika, dinamika segituzun. E, jende falta, jende falta ondila, joven hilakin eta bar, minon kompetentzia maia aitzaltua. Eta, eta ez da kasualia, pues azken zortzi partiduak ez dugula, ez ez dugula galdu. Seinale, pues, kompetitzen maila hori ona izan dela. E, buruz, bueno, tolosan kontra gure ligako talde bat, egi arran bat eta hutsa ginen irauzten soberein gabe, matxinek sartu zuen gola, eta deskansora bat eta hutsa ginen. Gero bigarren zatian dinamika, partidoren dinamika pixkoti gualtsua, e, eh, bitaldik soberein gabe, kusten zen jokunetza gola deuz, eta beraie gure akatsu baten gati ba, pues, banako lortu zuten eta hola kautu zen partidua. Eta gero, pues, bueno, azken partida zanta urteko balorazioa e, pixkot gotitik ikusia. Urte nahiko frustrantia, niretzat, e, ze azken jende falta horrek eraunte izu ezin entrentzera, ezin partiduak plantatzera, eta bar, eta bar. Minon bai taldik jokalarik egin duten lanakin arron konten, erranien lortu dutena beraio lortu dutela, e, ezin zaiela gai eskatu egonta egon garen bezala. Eta, eta ne ustez, kontestukin hartuta denboraldia nota nahiko ona emateko denboraldi bada. Lau, lau partio faltan e, salbatuak egotia. Eh, ikusi eta jendez nola egon garen, pues ne nota, nota altua jartzeko dela taldiari. Eta bueno, pena bat, pena bat, pues, ezin izan garelako egon igual urte guztian ziart e, eh, jokalari guzik. E, bueno, konten alde batetik ere ikusi duten jarrerakin. ba, izan da guztia gaurko, zau izan da, asteko Nafarroko albisten errepasoa, demorarik gabe gelditu gara dagoeneko, eta, bueno, ba, gurtu bertzerik etzaigu gelditzen beraz, ongi izan eta bihar arte.